وَعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ Bil ki zafer ve yardım sabırla birliktedir. Evet sabır e, inşallah ileride e, bununla ilgili gene rivayetlerimiz gelecek. Daha evvel geçmiş bahislerde de sabırla ilgili rivayetler geldi. E, mümin kulun belki de e, en e, mümeyyiz vasıflarından birisi sabır takdire karşı sabır, şiddete karşı sabır, sıkıntıya karşı sabır. Evet bu boyun kesip kabullenmek değil, e, mütehammil olmak, e, Cenab-ı Hak'tan umut kesmemek, direnç halini muhafaza etmek ve mutlaka akıbete yönelmek anlamında. Ve ennel ferece ma'al kerb kurtuluş, aydınlığa çıkış, feraha ulaşma sıkıntıyla beraberdir. وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ yusra e, mutlaka sıkıntıyla beraber de bir rahatlık, genişlik, ferahlık vardır. Bunların ikisi birbirinin kardeşidir. Sıkıntı varsa ferahlık vardır, ferahlık varsa sıkıntı olur. Bunların ikisine de hazır olmak lazım. İşte e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu birkaç cümlelik hadisi gerçekten ona verilen cevamiül ülkelim özelliğini bize e, en çarpıcı biçimde yansıtıyor.